Kesyon, Se pou ou reponn vre, true, osnon pa vre, false. Youn, Toma pral nan mache a. Pa vre. De, Toma se yon bòs ki fè rad. Pa vre. 3, Anita voye rele Toma. Vre. 4, Lè Toma rive kay Anita, Anita la. Pa vre. 5, Ti Dyo se mari Anita. Pa vre. 6, Lè Toma rive kay Anita, li pa gen zouti l. Pa vre.